Там гарне штучне освітлення, і тумани, намальовані тенірсом, виглядають в ньому як справжні. Ну просто таки не відрізниш від того, що зараз на вулиці. Спокійний і точно запрограмований на сьогоднішній день, я сів до зеленого лейландівського автобуса і заплющився, готуючись до мандрівки. Людей в автобусі майже не було лише якась задумлива жінка з дівчинкою, які сіли на задньому сидінні, та кондуктор з блискучими гудзиками і котушками квітків, прирослими йому до мундира. Я хвилинку посидів, тоді розплющився і вирішив забезпечитись від несподіванок. Оскільки час у мене ще був, зайшов до вестипюлю скайлайну і про всяк випадок сказав черговій, що всі новини відносно польоту можна повідомити мені через містера Сворда, який працює в Івнінг Телеграф. Чергова записала. Автобус усе ще стояв біля готелю. Швейцар широко відчинив двері в туман і побажав мені щасливої дороги. Я зайшов до салону, сів на своє місце і знову заплющився. Почався день, що його належало уявити та обмислити. Ми їхали крізь молочний суп туманного ранку, і я намагався щось побачити крізь мокре скло, бодай якісь обличчя. Люди борсались десь дуже далеко, за кілька метрів від мене. Постаті їхні видніли, наче в театрі тіней розмиті нещедрим освітленням, вони пропливали крізь накреслені ліхтарями жовті кола і зникали в них. Заплющуйся, не заплющуйся, все одно. Зрозумівши це, я задрімав, наче провалився без сновидінь. І скрегіт гальм біля вокзалу Вікторії повернув мене до життя вже бадьорішим. Велике діло сон. А може, то просто пройняла мене бадьорістю така дорога і зрозуміла мені музика великого міста, відчуття міста, в якому туману було менше, а людей більше. Я міський чоловік і найліпше чуюся в натовпі незнайомців. Лондон уже не пам'ятав про мене. Навряд чи могло бути інакше, бо мій виступ на конференції поетів ліриків присвячений віршам про війну, покотився в пустку. Теми такої ніхто демонстративно не вирізняв. Війна закінчилася 10 тисяч років тому, хіба що генерали ще часом про неї пишуть, тільки про що ж інше генералам писати, а поети не генерали. Я показував антології віршів про війну, перекладені в нас англійською та французькою мовами здивовано гортали сторінки, роздивлялися видавничу емблему, знизували плечима. Ходив коридорами, де пивно було поетів, запитував, чи воювали вони. Виявляється, воювали. Англійці та французи майже всі. Один італієць в армії покійного дуче, двоє сербів у партизанському загоні, що бився з військами Дуче. Власне, серби найпослідовніше підтримували мене. Але серби при всьому тому солідаризувалися радше співчутливо, аніж зацікавлено і гаряче. Ще підійшов і мовчки потиснув руку поляк. На конференції він майже не був присутній, бо мав у Лондоні родичів. Отож проводив час із ними, але підійшов і потиснув руку. Моїх віршів про Гринівку ніхто з них не читав. О, звичайно ж, вони прочитають при першій нагоді, але не тепер. Зосереджене читання вимагає вільного часу. Потім великий цикл віршів про минулу війну. Це так рідко тепер трапляється. Один літній француз по-батьківському взяв мене під руку і відвів у бік. Я бився в опорі, молодий чоловіче.